ای روزه گیبتن در در رجب حکم چین ای ثابت ثابت نه حالا چرا رجب این که قاقا اوست رجب چرا رجب این که مهمش گیپتا رجب رجب در خود فقه اهل سنت هیچ فضیلت خاص رجب نه نہ لیلت للۃ الرغائب مارحاس نه که اعتکاف رجبی ما مارہاس نك روز رجب فەزیلەتی خاصة هاس فەزیلەتی خاصة رجب نيس وچونك اما در دەرفێقی بەڕادێن تەشەیع فەزیلەت خاصة ها ليلة الرغائب هاس اتكافات رجبية عنها فضائل زيادة عنها در خود فقه ما شان نيس هیچ شان برای مصابید نہیں نہ لیلۃ الرغائب ما رہا نہ اعتکاف رجبی ما رہا نہ خود روزی فضیلت خاصی ہے اگر کسی بید حالا علت شهرت این سوال بود خیلی سوال جسته بود به خاطر همین تلویزیونان رو به خاطر چند بازش کنی رجا باز تاکید کنی تبلیغات کنی باز فضایل بیان کنی نو مردم کنشکاوین تو فکر کنی حتما فضیلت خاصی ها فضیلت خاصی در فقه ماشوان نیست روزه رجب با روزه شعبان با روزه قبل از شعبان رجب همه ثواب یکی یک روز به ده نیکی رسه بس کافی یشته نرسه اگر کسی بیه به خاطر این رجب روزه داره که این فضیلتان بزرگی هستی لیلت و بنگیره شکر ناجائزه بود اما فقط روز نفل گیری در رجب نبی که در رجب روزه بوده در تمام ماه واجب روزه بوده در تمام ماه واجب روزه بوده هر ماه واجب سه روزه داشته بوده گاهی گاهی اول ماه شنبه یک شنبه دو شنبه ماه بعدی سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه گاگای 13 و 14 و 15 و گاگای دوشنبه پنجشنبه آج روزه بوده همیشه روزه بوده دوشنبه پنجشنبه بیان که چون روز دوشنبه آمار پیش الله رب العالمین ارزه بین حالا چون در کل ماه روزه بوده رجع روزه بوده داخل کتاب صحیح مسلم حدیث یا واجه رجع روزه بوده اما نه به خاطر رجب بوده که رجب روز خاصیه فضیلت خاصیه پین ید نه پین ید بداری ناجایزه بود